Thank you. Uztaiaren ogoita irutik abuztuaren irura iraganen da zine lekuren irugarren edizioa gazte izen. Ama biegun, izanen dituzte goita mar gazteek, ikusentzunezko sorkuntzaren inguruan proposatzen den ikastaldi bereziuntan. Eta hogei profesionalek, ba zine ari direnak edo beste disiplina batean ari direnak ere emanen dituzte, ba, maixu eskolak edo eta lantegiak. Honi buruzko osedasunak nahi genituenez, e, Garbini Ortega deitu dugu, bera kalakabeko arduraduna dugu eta zinelekuko koordinatzaia ere, kaixegunon? Kaixegunon. E, zinelekuko koordinatzaia zarela errandugu, e, alaka labek eskaintzen duen programa bat da, hain zuzen, e, udako zinema eskola bat bezala defini dezakeguna? Bueno, e, bai, izan daiteke, baina guretzat e, eh, zinema eskola batek e, proposatzen ez dituen gauzak e, eskaini nahi ditugu. Hau da, e, lendabizi elkar bizitza, ez? bi egunetan zehar e, egiten ditugu e, ikastaro guztiak, aparte, e, elkarrekin bizi gara, ez? E, danak aterpe batean egongo gara, bai gonbidatuak eta bai partaidea, Eh, parte hartzaileak eta orduan oso importantea da guretzat e, komunitate e, ba hori da bizitza hori sustatzea, ez? E, ikastaroa daude, zinema ikastaroa, zinema ardatz nagusiena da, baina esan dutu metzala e, beste izitlenen arteko harremana sustatzen dugu ere, ez? E, beraz, zinema gileak, idazleak, e, txantzariak e, eh, eta, eta bestelakoak datoz eh, haien esperientziak e, atzera. Mm -hmm. Eta gero, ba, beste zaugarri bada, e, nola hoi bat gonbidatu izaten ditugun, e, ikastaroak eta bare matera, ba, programa ireki bat e, prestatzen dugu e, egun horietan zehar, arratsalde eta gauetan, e, iriari nola baitere e, eh, zabaltzeko proposamena eta eta, bueno, aboa, ba, gurekin e, bizitzeko egun horiek ere, ez? Eh, justuki hori da kalakaben, bilatzen duzuena, e, zinemaren inguruko komunitate hori elikatzeko sedez e, sortutako kooperatiba bat da, kalakalab? Bai, e, guk egiten dugun lan gazteizen, hainbat kolaboratzaile ditugu e, ba, munduko alde askotan <laughs> ere eta eta bueno ba guretzat oso importantea da familiak sortzea, ez? Ba, eta horgatik ba bueno ba em, elkarbanatze hori oso importantea da e, eta esan dudan bezala hori da ezaugarri nagusiena, ez? Eh baita ere ikastaroak eh, izaten dira e, goizetik e, arratsaldera esaten duen bezala, baina beti da alde kreatibotik, da, praktiko, oso praktikoa da, ez, eh, zineleku. E, aurten ere egingo ditugu e, hainbat labur metrai, ez? Ez da emaitz garrantzitsuena, baina bai praktikan jarri nahi ditugu gauzak, ez? Eta adibidez, ba, oso, oso importantea diren zinema gehiak izango ditugu gure artean, adibidez, e, bueno, zineleku izan dira edizio ezberdinetan Jose Mari Goenaga e, bezalako, edo azien altuna bezalako zinemagileak, aurten adibidez gazteizko oso zinemagile gazte bat izango dugu, errementari, a, eh, errementari pelikula egin duena, Paul Urkijo, e, bere esperientzia ere konpartitzen, eta, eta soinua, soinuak izango du ba, importantzia berezia, ez? E, eh, Audiolab, e, eh, Xavier Kitzia eh, artistaren kolektiboa etorriko da, Mursego artista etorriko da, ere, ba, e, musikaz eta soinua zaritzera, eta, eta praktika batzuk egitera. Beraz, bueno, e, artista ezberdinekin e, e, dituzeko aukera da, ez? Eta etorkizuneko sortzaile horiek elkartzeko e, gunea proposa ere izaten da? Bai, bai, oso polita da sortzen dena egun horietan, eta ere ba, ikusi dugu lehenbiziko bi urteetan nola zinelekutaz aparte, hau da, udatik e, kanpo ere ba, zineleku familia bizi dela, ez? Hau da, ba, proiektua eman komunean, parte hartzen dute beste proiektuetan, beraz, bai, oso, oso garrantzitsua da guretzat ere hori zaintzea, ez? Eta nola bai, ba, eh, harreman e, hoiek, ba, eh, eh, indartzea nola baitez, eta uste dut ba hori, e, esan eh, duan bezala elkarbizitza hori eta eta proiektu guzti horiek eh, eh, nola baite, ba, bideatzen dutela energia hori, ez? Eh? Hemezortzi hogeita hamar urte bitarteko gazte irekitako programa bat dela esan dugu eta erraten duzen ere Euskal Autonomia Erkidegoko Nafarroako eta iparraldeko hiru probintzietako gazte zuzendutako programa bat da. Izen hartzerakoan nuntik heldu diren ere begiratzen du hau da oreka bat bilatzen saiatzen zarete? Ba, orain arte, e, jende guztia sartu da, ez? Osa, badakigu jende asko interesatuta dagoela, baina bai, gure azmoa ere, ba, zabaltzea, e, ba, Euskal Lurralde guztietara, ez? E, beraz, beti hanei matzen dugu horregatiko zinportantea da ere elkarrizketa hau, ez? Ba, e, e, iparraldeko gazteak izatea guretzat oso importantea da, ez? Eta gainera, benetan aberazgarria da sortzen diren e, erlazioiek. beraz, espero dugu aurten ere, da, ba, beste, bestelako representazio bat izatea, ez, lurrelde guztietakoak. Aurreko edizioetan, eh, zenbat partartzai izan dituzu adibidez iparraldetik? Ba, ez genuen e, eh, inorizan, horregatik diot, zeren, bueno, interesatu asko idatzi zuten, baina ba, badakizu da zaila da askotan, ez? Eh? Hamabi egun komprometertzea, ba, bidaiak direla eta, lanak direla eta, e, baina bai, e, interesatu bai, idatzia asko. E, alde praktikora begira, e, ostegun hontan irekitzen da izen emate EPEA, noiz arte irekia da, nora jo barko genuke? Ba, gure web horri aldean, zinelekuorg e, aurkituko duzte informazio guztia, baita izen emate azelan egiten den, e, eta bai gure kontaktua ez, beraz, e, uste utzutzenen eta errezena dela zinelekuko web horri horretara zuzentzea. Mhm. Oinarririk eskatzen duzu ikasketak eginak izan behar ditu gazte horrek e, ba, ikusentzunezkoetan edo behintzate arte derretan edo? Ba, jartzen dugu, ba, interesantea dela beti e, alako e, ikasketetan aritu izana edo aritzea, baina ere e, aurreko ediziotan izan ditugu irakasleak edo musikariak, beraz eta oso aberazgarria da, zeren haiek ere beste esperientzia mota bate e, eh, e, ematen dute, ez, proiektuari beraz, e, zinema maite duten guztientzat, e, guztientzat zabal, zabaluta dago bai. Ba, gazteizen beraz izango dugu itzordu, e, eh, gazteizen izan dira mm, beste bi edizio, edo zarautzen ere egon zaret ba, Bai, zarautzen lehenbizikoa eta bigarrena gazteizko lezarrean, eta aurten ere bertan izango da. Oso polita da ere e, filosofia komunitari batetik e, e, programatzen dugu lau da, hainbat erakunde eta gazteizko aldezarrean lan egiten duten agentekin kontaktuan garela, eta beraz ba, programazio hori e, haiekin ere lantzen dugu, ez? Mm. Beraz bai, aurten ere han izango gara. Eta ondoko urtetan eh, saiatuko zarete beste herri batzuetara hurbiltzen edo e, nola izaten da hori? Ba, printzipioz horrela zizten zen proiektua, hau da, itinerantea izatearen e, bokazio horrekin, e, gazteizen ez, eta gazteizen lan handia mm, mm, egiten ari garenez, ba, militante kulturalean esango genuke, e, ba, bertan egitea berriro ere e, proposatu dugu, baina bai ez e, e torkizunean beste lurraldetara gerturatzea da asmoa. Ba, erranen dugu, ez, zineleku puntu ORG webunera iotza badugula, e, bertan informazio guztia aurkituko du interesaduen orok eta gainera ere aurreko edizuetako lantzak ere ikus daitezke, ez? Eginak izan diren labur edo? Bai, e, ba, esan bezala, e, urtero egiten ditugu behintzat, iru edo lau labur metrail, eta ikusik duzu ere meikin hoja, ez, hau da, ba, e, energia eta espiritua bizten zinelekun e, ikusiko da bideoietan, beraz, e, bai, e, uste dut informazio asko e, e, aurkituko duzuela bertan. Ba, honekin geratzen gara, esker mila gure dei hartu izana. Ha, bai, eskerrik Zer gustatuko litzaidake ikasleek hemendikan e, aterako balute e, ba hori eh, laguntalde bat eta agian eh, etorkizunean hori lantalde bat bilakatzen da, ez? E, Orduan batez ere nik e, gustatuko litzaidake behaiek beraien arteko kontaktua mantentzen jarraitzea, ez? Tengabean, zer, ba, nik uste badagoela jende asko zinema egitea gustatzen zaiola eta baukera aukera bada, horretarako. Ez bakarrik pelikulak egiteko zinen, e, eh, nintzako zinelekoaren funtza ez da, korto bat egitea edo baizik eta elkarrekin lan eh, egitea eta konbibenzia horretan, ez? Orduan nietzako politena izango dezen urren urtean beste zineko bat eta eta horrela. <laughs> Errepikatzea, beraz ez jasotzen, maleta trastez betetzen, galduta nago orain. Ez dakite txera bueltatzen, legazkinaren zainago, Airera salto egiteko itxaron gela da Tanik ez dut astirik galtzeko to fulfill all my dreams. My flight is number three. I have a little view to see, no mountains, in the skyline. Bring this back to me. Summer, Whoa, it's un linerío pa' tu cole, sentiment sentimiento en las gatas, un story alea. Pantxiz bidartek ukan zuen uh, e, ideia batetik sortu da, ege egan, uh, bai honako zizpa gaztetxak proposatu zakon uh, karta xuri bat eta pantxizi. Eta hor dion zuen behaz uh, ideia uh, behaz uh, guri proposatu zigun uh, uh, kideri eta hea, uh, gomitak, uh, gomitekin hartzea, hea, ea gustukoa ginuken, eta ba, biztan da, eta gomitak igorri zituen, eta berak erten duen bezala, pentsatu ez bezala, denek eh, baietz eh, eta eman baia eman zuten, eta ara, orta ikabiatu da eh, proiektu hori. Gogoz Ba, bebe aixa, taldearen azken eh, lana, duela gutxi argitaratu da, distortxoen munduan izeneko bilduma bat eh, plazaratu dute eta proiektu berri honetan orotara amar musikari elkartu dira. Baiakin, bebe aixa, taldeko mirentxua eta proiektu honetan parte hartu duen jurgi ekiza gurean izango ditugula, bi arkantuzkantu eman kizunean. Bebe aixa, taldearen azken lanaz, mintzatuko gara zabalu. Kristu basuari urbindu, tripa utxari ez da emaiten kontseilu, badure gonez norbait nortzezu arraindu. Txakur txaga gisala, da dena kukuso, aurrak aita meri da gotzi betiso, bibegi baino hobi dauzkagu bibeso, bibegi Baso bakara, baso bakara, baino ez bi baso Ez aziminoari zilo erakusten Orotan jaunen jaunak dira hausitzen. Arbola fruitutik dugu ezagutzen Mozoi eta sasuna maiz dute sendatzen Asko kanpoan bildotz da urtsu barnean Zoin dene deritza da Zimiloa Halako aita eta halako semea Euriaren ondotik endu ateria Aita ditzen batek hau sautzailea Hala behara beti dene dago Noradoa naizea arrakaiseago Gero dionak usuen lagi beko Esatziak dakarte ondore txapango Amizean hartu Baina ez trompatzeko behar da isildu Bago ere isilduko gara, ontar arteritxe gara gaurkoan entzule, eh? bihar arte esaten dizuet eta bien birtartean, nongi izan, <laughs> aio. Zenbat alditan esan note cloud. Uh,